Kultur anistasuna karrikara ekartzen duen Baionako Etiopikoak festivalak aurten amaika urte betetzen ditu. Eta hala beti ere gaur egungo munduari begira den festival honek aurten migrazioa izanen du gai nagusi. Martxoaren hogeitik hogeita irura itzordu ezberdinak proposatuko ditu mintzaldiak direla musika emanaldiak edo eta erakusketak. Maite etxemendi festivaleko antolatzaia dugu eta marga fogezi lankidarekin mintzatu da. Itzordu zunbaitzu azpimaratu dizkigu. Uh, bon, Abla izizoko eldu da nat, Ablaiz izoko uh, Senegaletik etortzen da, han bizi da, baina mundu guzian uh, kantu zai da, grio da, grio zer da biziki importanta da han Afrikan, uh, zenta euh, pertsonaia gisa, poeta gisa, kantari gisa, e, zenta badu bere jende artearen euh, historia guzia eh, badu buruan. Eta hori... Kondalari bat da? bat kondalaria behinan kantuz. Eh, kantuz eta musikaria bere korra Tresna, musika tresna hori deitzen da korra. Eba ditu anitz eh, sokak eta bon, biziki eh, musikari ona da. Eh, hori eh, entzutekoa eta ikustekoa ere. Muzo beparala, ilakorda hor izanen da, hortzegunean uste dut, mm eh? eta eh, gero aipatu konukere uh, eh, laun batekoa, eh? laun batekoa, georgiatik heldu diren uh, kimilia koroa, eh? hemen da neska, handizi da, georgi handizi badu ama urte dianik handela, zoe perre deitzen da, eta uh, han bildu ditu eh, kantari batzu, bere inguruan, koru bat, uh, egiteko. Gero uh, izanen da kogika kulturalaren ikusgahia. Hori ere egun berezia, partaidetan antolatzen duzue ekarekin um, nako antzukian hori da gaualdi potoloa. Bai, bai, biziki, zenta eh, gaualdi berean izanen da enjeorgiakoak, eta Magio Ienart eta Julen, eta ere korrika kulturalaren omenaldia Joseba Jarri Onandiari. Amaite etxemendi entzun berri duzue eta beraukerran bezal aurtengo etiopikoak festivalaren baitan Joseba Sarrion handiaren testuetan oinarritutako kantuak zuzenean entzun izango dira eta kalaportu izeneko kontzertu berezi honetan audienz musika taldearekin bat Ines Usinaga, Beñatasiari, Joseba Irazoki, Dana eta Rafa Rueda kantari eta musikariak izango dira, bai eta ere Miren Gaztainaga eta Ander Lipus aktoreak ere.